Y que Dios me re-perdone, pero la única que puedo hablar de fierros acá soy yo. La DJ yeah, poniendo de lata a toda la bandida lo más. Nos fuimos al garete, lo hago todos alto ribete. Rescate, rescatense ni muevan el roquete. Si te metes conmigo, te sacuden los juguetes. Toda esa zorra, la perra que más le mete. taca, taca, taca, taca, taca. a tu rubia, tu a lo mueve despacio. Coñerizo salto de canso, mi compita andan todo descalzo, bailando entre el humo del paz. Cuando quiera la hacemos sin testigo, atrevido mi sonido. con la gorra me persigo, estamos lindos, estamos activos. Ahora que estoy sonando, todos quieren conmigo, yo que soy la que le gusta fumar. La calle en los fierros va a cañar y butaquear Que toque los tarros que no sepa respetar. Si tu gil se pone el moño, le vamos a dar. Brrr Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Brrr Ando con vagos que andan a ter. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Brr. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. De todas esa zorra, la perra que más le mete, mete. ¿Qué onda, manga El oro? Ya se acostaron, hay que yo soy una guacha que le gusta fumar. La calle en los fierros a cañar y bustaquear. Que toque los tarros que no sepa respetar. Tu se pone el moño, le vamos a dar. Raca, taca, taca, taca, taca Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Raca, taca, taca, taca, taca, taca. Tratamos a tu rubia. Tu chova lo mueve despacio. Doñerizo salto de canso. Mi compita andan todos bailando entre el humo del paso. Taca, taca, taca, muevan el roquete, muevan el roquete, muevan el roquete. Taca, taca, taca, muevan el roquete, muevan el roquete, muevan el roquete. La guagui DJ, yeah. poniendo a bailar a toda la bandera.